lischnisch, lischnisch, att göra före med dröga. En lischnisch, lischnisch, att göra före med dröga. A gammal Valborg för tillfälle ha hade så tillställte tre gånger om julkvälle spela hon på järnspjälle. Hej Dorna Malin, hej Spåna Karin, hej tobak i pipa! Jungfrun satt i regnbacken knak, kjorteln var sån på framma och bak och skinnbyxor måste hon hava. Ja, skinnbyxor måste hon hava. Den som skinnbyxor gärna hava vill kan ingen kjortel räcka till och skynda öxelmåst hon hava.